Umetujia kwa kheri mwezi mwema wa imani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhi alkarim, la tahtaqir asiyan mahma kanat dhunubu, usimdharau usimtweze asi yoyote madhambi yake yakawa mengi kiasi gani. Huwezi jua, huenda wewe ukalala mujaban kwa kujiona kwamba una amal saleh qiraat lquran wa qiyamul llail ukaamka usubuhi na Mungu subhanahu wa ta'ala amekuchukia na matendo yako yote ameyakataa. Na huenda yule asi unayemdharau kwamba ana madhambi mengi, akawa pengine usiku mzima alikuwa akitoka na machozi kwa kujiona yeye kuwa kavuka mipaka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, akijihurumia nafsi yake, fayarhamuhu llah Mwenyezi Mungu akamsamehe na akamkubali. Kwa hivyo ndugu yangu mtazame mwanadamu mwenzako kwa jicho la rahma. Kwa nini wewe umekuwa mwema? Nani aliyekufanya mwema? Hal wewe umeingia katika wema kwa nguvu zako? Man ant, wewe ni nani mpaka uamue kusema kuwa wewe ni mwema kwa sababu wewe ni mwema? La, abadan. Allahu alladhi hadak, Mungu ndiye aliyekuongoza. Regesha shukurani kwa Allah. Na yule unayemuona naye afanya maasi, kitu gani anakihitaji kwako wewe? Dawa بلطف ولين ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ita katika njia ya Mungu kwa hikma na maneno yaliyokuwa mazuri. Hilo ndilo analolihitaji. Siku moja anaweza kuwa mtu bora kukuliko wewe, siku moja unaweza kuwa wewe ni mtu muovu kumliko yeye. Yote hayo yanapita katika maisha ya wanadamu. Ikiwa wewe ni mwema, ihmad rabbak رجيش شكرانك والله قل يا رب ثبت قلبي على دينك نيولي ونيمونا كابين دا بلطف ولين كوا كريبوناي ادعوه الى الله هوين دا كما ننو ياكم زوري نتبيا زاكم زوري ukamvuta katika taa ikawa sababu ni wewe la an yahdi llah bika rajula wahida khairu laka min humri naim kun latifan ولا تحتقر احدا فالعبره بالخواتيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدهي imeletwa kwako na uongofu.com